บุ๊กทูแปดสิบสี่여든넷 여든넷อดีตการสี่ 과거형4 과거형4 อ่าน 읽어요 읽어요 ผมอ่านแล้ว 저는 읽었어요 저는 읽었어요 ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว 저는 그 소설을 모두 읽었어요 저는 그 소설을 모두 읽었어요 เข้าใจ 이해해요 이해해요 ผมเข้าใจแล้ว 저는 이해했어요 저는 이해했어요 ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว 저는 그 글 전체를 이해했어요 저는 그 글 전체를 이해했어요 ตอบ 대답해요 대답해요 ผมตอบแล้ว 저는 대답했어요 저는 대답했어요 ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว 저는 모든 질문을 대답했어요 저는 모든 질문을 대답했어요 ผมทราบแล้ว ผมได้ทราบแล้ว 저는 그걸 알아요 저는 그걸 알았어요 저는 그걸 알아요 저는 그걸 알았어요 ผมเขียน ผมได้เขียนแล้ว 저는 그걸 써요 저는 그걸 썼어요 저는 그걸 써요 저는 그걸 썼어요 ผมได้ยิน ผมเคยได้ยินแล้ว 저는 그걸 들어요 저는 그걸 들었어요 저는 그걸 들어요 저는 그걸 들었어요 ผมกำลังรับ ผมได้รับแล้ว 저는 그걸 가질 거예요 저는 그걸 가졌어요 저는 그걸 가질 거예요 저는 그걸 가졌어요 ผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้ว 저는 그걸 가지고 올 거예요 저는 그걸 가지고 왔어요 저는 그걸 가지고 올 거예요 저는 그걸 가지고 왔어요 ผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้ว 저는 그걸 살 거예요 저는 그걸 샀어요 저는 그걸 살 거예요 저는 그걸 샀어요 ผมคาดไว้ว่า ผมได้คาดไว้แล้วว่า 저는 그걸 기대해요 저는 그걸 기대했어요 저는 그걸 기대해요 저는 그걸 기대했어요 ผมอธิบาย ผมได้อธิบายแล้ว 저는 그걸 설명할 거예요 저는 그걸 설명했어요 저는 그걸 설명할 거예요 저는 그걸 설명했어요 ผมรู้ ผมรู้แล้ว 저는 그걸 알아요 저는 그걸 알았어요 저는 그걸 알아요. 저는 그걸 알았어요.